bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون <clears throat> الله سبحانه وتعالى biz insonlarni bu dunyoga imtihon qilishlik uchun yaratdi va Alloh subhanahu va taolo hayotni ilk kunidan boshlab to qiyomat kunigacha insonlarni o'zi tarafidan imtihon bo'lishliklarini o'zining kitoblarida, o'zining payg'ambarlari bilan va xosatan Qur'oni Karimda xosatan rasululloh sallallohu alayhi vasallam tillari bilan alloh subhanahu va taolo mana bu <clears throat> imtihonni bizlarga xabarini berdi Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytdiki, albatta albatta biz sizlarni shunday narsalar bilan imtihon qilamizki, u narsalar qo'rquvdan iborat, ochlikdan iborat va molingizga, joningizga va mevalaringizga, ya'ni bog'-bog'roqlaringizga yetadigan talofatlar bilan biz sizlarni imtihon qilamiz deb Alloh subhanahu va taolo ta'kidan xabar berdiki, albatta albatta biz sizlarni imtihon qilamiz. Bu imtihonlarning boshi bu qo'rquv, xavf. Bi shay'in min al-xavf. Qo'rquv bilan bizlarni imtihon qilamiz. Albatta bu qo'rquv umum iymon keltirgan kishilar odam alayhisalomdan tortib to qiyomat kunigacha keladigan kishilarga kofirlar, jaborutlar va zolimlar tarafidan asosiy ularga o'tkazilingan tayziqni boshi qo'rquv bo'lgan. Yo iymondan kechasan, yo men seni yo'q qilaman. Ya imamdan kechasan, men seni azoblayman. Bular hammasi qo'rquv. Ochlik ikkinchi o'rinda turadi. Birinchi o'ringa Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Qo'rquv bilan biz sizlarni imtihon qilamiz. Shuning uchun Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlarda Alloh subhanahu va taolo suralarda qiyomat kunini yaratı yoritib bergan. Toyinki mu'minning qalbida ana shu qo'rquv joylashsin. Chunki qiyomat kunining dahshatlaridagi xabarlar Qur'oni Karimdagi oyatlarda mana bu bizlarning ko'zimizga ko'rinib turgan mana bu dunyo muvozanati izdan chiqadi. Bu bizi ko'zimizga katta-katta buni ko'rinib turgan tog'lar u kunning dahshatidan havoda xuddi yunglarni singarin, patlarni singarin uchadi. Katta-katta bu dengizlar, bu okeanus, okeanlar nima bo'ladi? U kunning dahshatidan yonadi. Yulduzlar to'kiladi. Osmon bu muvozanat holatdan o'zgartiriladi. Quyosh so'nib qoladi. Va ukunning dahshatidan gahvorada yotgan, ya'ni beshiklarda yotgan yosh bolalar qiyomat kunini dahshatidan soch soqoli oqarib ketadi. Va mana bu H2O Ya'ni ikki gazdan tashkil bo'lgan suv u kuni ikki gaz bir-biridan ajraydi. Kislorod va vodorod bir-biridan ajraydi. Va bu dengizlar o't xonaga aylanadi, yonadi u kun. Suv yonadi. Va barcha homilador, hamli bor umum mahluqot, hayvonlar, insonlar homilasini uloqtirib qochadi. Ota boladan qochishni boshlaydi. Aka ukadan qochishni boshlaydi. Hamma qip yalang'och. <coughs> Qiyomat kunining maydoniga to'planadi. Oysha onamiz aytgan ekanlarki, ya Rasululloh, erkak va ayol hammasi qipyalongoch turaveradimi deganda, ey Oysha, u kunning dahshatidan kishi yonida kim turganligini ko'rishlikka o'zi bilan o'zi ovora qoladiki, yonida kim turibdi, erkakmi, ayol, bu narsani u his qila olmaydi. Hamma mahluqlar dunyoda bir-biriga dushmanlik qilib yurgan sherlar, kiyiklar hammasi bir sab bo'lib qaltirab turadi. Va mana bu yer yuzi, insonlar bu yerni talashib bir-birlarini qatl qilayotgan, haloq qilayotgan yer Alloh subhanahu va taoloning qo'li bilan majag'lanib tashlanadi. Limanil mulk Alloh subhanahu va taolo o'sha kuni xitob qiladi. Bu mulk kimniki? Qani podsholar? Qani yer yuzida davron surgan podsholar? Qani bugungi mulk kimniki bu? O'zi javob beradiki, lillahil vahidil qahhar. U mulk yakka yagona bo'lgan qahrli bo'lgan Allohning mulkidir. Payg'ambarlar terga botib turadi. Hamma mana holim nima bo'lar ekan deydi. Magaram murobitlar, mujohidlar Allohning yo'lida jihad qilgan xotirjam turadi. <coughs> ular qiyomat kunini dahshatdan omonda bo'ladi. Chunki ular dunyoda qo'rquv bo'lgan. O'qlarning ovozi, bombalarning ovozidan qo'rqib yetarli qo'rquv bo'lar. Shuning uchun imtihonlarning boshi bu qo'rquv. Agar qo'rquv insonning qalbiga tushib qoladigan bo'lsa, unga yer yuzi torliq qilib qoladi. Yer yuziga sig'may qoladi u. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga o'zini buyuk ne'matlaridan bittasi biz sizlarning dushmanlaringizni qalbiga qo'rquv solib qo'ydik dedi. Agar bu qo'rquv mu'minning qalbiga tushadigan bo'lsa, mu'min hamma narsadan kechadi. Qo'rquv yomon narsa bo'ladi. Ya'ni qudrat sohibi bo'lgan Allohdan emas, balki Allohni bandalardan qo'rqishligining oqibati shu bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, "Nusirtu bir-ru'bi masirata shahr." Bir oylik masofadan kofirlarning qalbiga qo'rquv bilan nusratlandim dedilar. Ya'ni men bir oylik masofadan turaman, kofirlar qalbiga qo'rquv tushaveradi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlarining sifati bu. Agar baraks bo'lib qolsa-chi? Amerika bir necha ming 10 kilometrdan bir necha ming kilometrdan mu'minlarni qalbiga qo'rquv soladigan bo'lsa, bu ummatni qalbidagi iymonni yolg'onligi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir g'azvadan qaytayotgan vaqtlarda bir daraxtning ostiga kelib yotdilar. Yahudiler poylab turgan edi ki hamma uxlab qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham daraxtning tagida o'zlarini qilichlarini daraxtga osib qo'yib uxlayotgandilar. Shunda bulardan bittasi aytdiki, "Ana endi fursat keldi bu Muhammaddan qutulishligim" dedi sollallohu alayhi vasallam. Buni hozir qatl qilaman dedi. Keldida Rasululloh sallam qilichlarini olib turib, shunday boshlarida turib aytdiki, "Ey Muhammad" dedi. Rasululloh sallam ko'zlarini ochib qarasalar, ustilarida qilichni yalang'ochlab turibdi. Bu qilichdan seni kim qutqarib qoladi endi dedi. U ki aytdilarki, Alloh dedilar. Hech o'zgarish u kishining vujudlarida bo'lmadi. Qo'li qaltirab qilishini tashlab yubordi. Qo'llari qilichini olib turib ki "Endi seni bölünden kim qutqaradi?" Ey Muhammad, sizi halimliğiniz qutqaradi. Shu bilan najot topib Mumin Mo'min ana boşu qilich boshiga yalang'ochlanib turgan vaqtida ham Allohdan bo'lgan umidini uzib qo'ymaslik kerak. bu Alloh taologa bo'lgan iymonning shartlaridan bittasi Allohni o'zidan qo'rqishlik. Agar u qo'rquv maxluqlardan Allohdan qo'rqiladigan, singari qo'rqiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo nusratini qo'yadi. La ilaha illallohning ma'nosi nima? Allohdan boshqa xoliq yo'q. La xoliqa illalloh. Allohdan boshqa xoliq yo'q. La qodira illalloh. Biror bir mahluq qodir emas, Alloh qodir. La roziqa illalloh. Allohdan boshqa roziq yo'q. Allohdan boshqa hayot beradigan yo'q. Allohdan boshqa jonni oladigan yo'q. Allohdan boshqa nusrat beradigan yo'q. Allohdan boshqa do'st yo'q. Hammasi iymon bu. Nauzubillah imroz Bugün indi Alloh Ta'ala mag'lub bo'lib qoldi-yu, Amerika g'olib bo'lib qoldi-da. Agar munofiqlarning gapiga quloq soladigan bo'lsa, demak Alloh taolo bugun mag'lub bo'ldi, nəuzu billah, Amerika qalub kelibdi. Yo, bu mumun məqidəsi xilaf bu. Alloh har va g'olib. Musa aleyhisselamdan Harun alayhisalom Alloh Ta'ala Firavunni huzuriga yubordi. Boringlar dedi, Firavun ko'p tug'yon qildi dedi. Musa aleyhisselam shikoyat qildilar, "Ey Alloh, meni tilim tutilib qoladi gapirgan vaqtimda. Va men ularning ichida jinoyatchi hisoblanaman, bitta odamni o'ldirib qo'yganman." Shunga menga ukam Harunni qo'shsang, ikki kishi bo'lib borsang. Hop boraylik ikki o'ynadi. Yana aytishdiki, biz qo'rqamizki, bizni o'ldirib qo'yadi Firavun deb. Alloh taolay aytdiki, "Boringlar, qo'rqmanglar" dedi. Men sizlar bilan birga ko'rib, eshitib turibman dedi. Alloh ko'rib turibdi. Alloh eshitib turibdi. Alloh dedi aytadiki, men sizlarga bo'yningdagi tomiringdan yaqinman dedi. <clears throat> Musa alayhisalom bir kishini hojatmandligini ko'rib aytdilarki, "Ey Alloh, shu bandangni agar hojatini menga ijozatini berganingda men aloqalardim bilan hojatim" deganda Alloh taolay aytdiki, "Men unga mehribonroqman" dedi. Faqat uni qalbi men bilan birga emas. Agar uni qalbi men bilan birga bo'lsa, men unga albatta uni mushkulotini hal qilaman. Alloh taolo o'zini ulul azm bo'lgan Musa va Harun alayhisalomga aytdiki, "Boringlar" dedi. "Men sizlar bilan birga ko'rib, eshitib turibman." dedi. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon mana bu qo'rquv vaqti bilinadi. Odamni to'xtatib bo'lmayapti, zanjir bog'lab ham oyog'iga. Yo birodar, Alloh mag'lub bo'lgan. Yo nauzubillah. Qo'rquv imtihonlarning ichida eng og'ir ekan. Buni kimlardir bilmasdi, endi bilinyapti. Allohdan qo'rqadigandek odamdan qo'rqa boshlashdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda musulmonlarning ichidagi bir munofiq toifani xabar qiladi. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ularga endi qital kofirlar bilan urushlik jihad farz qilingan vaqtida ulardan bir toifa endi odamlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qo'rqa boshlashdi. Aw ashadda xashya. Balki Allohdan ham ko'proq kofirlardan qo'rqa boshlashdi. Alloh Teala Kur'an'da juda ko'p joyda aytadi. Ey bandalarim, ulardan qo'rqmanglar şeytanın askarlaridan. Mendan qo'rqinglar dedi. Agar banda Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo butun yer yuzini mulkini unga qul qilib beradi. Sulaymon alayhisalom Alloh taolo butun yer yuzini hokimiyatini berdi. Nafaqat insonlarni, jinlarni ham berdi. Nimaga u kishi Robbilardan haqiqiy qo'rqardi? Robbilardan haqiqiy qo'rqardi. Kim Robbisidan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsa, butun dunyo undan qo'rqadi. Agar shu qo'rquvga dars ketadigan bo'lsa, shu qo'rquv o'rni almashib qoladigan bo'lsa, Allohdan emas, odamlardan qo'rqiladigan bo'lsa, ana endi u inson o'zini soyasidan ham O'zini soyasidan ham qo'rqaveradi. Oddiy hasharotdan ham qo'rqaveradi u. Chunki uni qo'rquvi o'rnalmashib qoladi. U Allohdan qo'rqish kerak edi. U qo'rquvga loyiq bo'lgan zot Alloh taolo edi. Amerika emas. Esser emas. Rus emas, Hind emas, <clears throat> Fransiya emas, Angliya emas. Ular iloh emas ular. Ular balki Alloh subhanahu va taolo la'natlagan Alloh subhanahu va taoloni eng yomon ko'rgan maxluqlari, hatto hayvondan battar ular. Alloh taolo kofirlarni chorpoya chorvalardan ham zalilroq dedi. Nauzu billah endi u g'olib kelibdi-yu, Alloh taolo mag'lub bo'pti-da, Ya. Mo'min kishi sahroni o'rtasida qolsa ham Mumun kishi dengizda o'zi kemada qolsa ham Rabbisini g'olibligiga bo'lgan umididan zarracha o'zgarmaslik kerak. Alloh g'olib. Yuborilgan payg'ambarlar bitta-bitta edi. Muhammad alayhisalom bitta o'zlari <clears throat> qiyomat kunigacha o kişinin dini qoladi. g'arbu sharqu janubu shimolda la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deyiladi o'zlari yakka boshladi bitta kishi edi shuning uchun alloh subhanahu va taolodan biz mana bu imtihonlarda alloh taolo o'zi vaqtadi biz sizlarni albatta imtihon qilamiz va imtihon qilganimizda xursandchilik kimlarga bo'lsin sabr qiluvchilarga va bashiris sobirin sabr qiluvchilarga bashorat bo'lsin, xursandchilik bo'lsin, Robbilarining roziligi bo'lsin ularga, jannat bo'lsin ularga. Ular kimlar ular? Ular boshlariga bir ashaqani qo'rquv musibat yetgan vaqtda nima deyshadi? Inna lillah. Biz Allohnikimiz. Biz hammamiz Allohnikimiz. Va inna ilayhi roji'un. Va albatta biz Robbimiz tarafiga qaytamiz. Hammamiz qaytamiz. Dunyoda hech kim qolmaydi. Bularni aytadigan so'zlari shu. har qanaqa qo'rquv, ochlik, mol mulklariga yetadigan har qanday azorlar, musibatlar ular aytadigan so'z shu. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh taolo nima deyapti? Ulaika alayhim salavatun min rabbihim va rahma. Ana shunday sabr qiluvchilarga Ana shu so'zni aytib, sabr qilib musibatlarda turadigan kishilarga Robbilari tomonidan mag'firat bo'lsin. Gunohlarini kechirishlik bo'lsin. Amin. va ularga Robbilarining rahmati bo'lsin. Haqiqiy hidoyat yo'lini topganlar ana o'shalar deyapti Alloh taolo. Ana shu imtihondan chiqqan kishilarni Alloh subhanahu va taolo haqiqiy haq yo'lini topib olgan hidoyat egalari deyapti. musibatda qochib ketadigan, musibatda dodi fig'on qiladigan, musibatda sochini yuradiganlarni Alloh taolo hidoyat topganlar demayapti. musibatlar yetgan vaqtida sabr qilgan kishilarga Robbilari tarafidan mag'firat bor. Ular uchun robbilarning rahmati bor. Va ana o'shalar haqiqiy hidoyatni topgan kishilar. Va ulaika humul muhtadun. hidoyatni topgan, haq yo'lni topib olgan, islom yo'lini topib olgan, najot yo'lini topib olgan, jannat yo'lini topib olganlar ana o'shalar. Qaysilar? Imtihondan chiqqan kishilar. Ya'ni Robbimiz aytayaptiki, men sizlarni g'alibir qilaman deyapti. Shunday qattiq g'alibir qilaman. Lomi ta'kid, nuni ta'kid. Va lanabluwannakum. Albatta, albatta men sizlarni imtihon qilaman deyapti. Qani sizlar siz so'zingizda sodiqmisizlar yo yolg'onchimisizlar? Sizlarga demak Xudo erkin eminlik bo'lib tursa, osoyishtalik bo'lib tursa, <clears throat> qorningni to'yib tursa, qo'rqmay tursani, Alloh ekanu endi u sal bir imtihon qilib chiqadigan bo'lsa, endi Alloh emas ekanda u. Imtihonga chidamayotganlarda natija shu kelib chiqadi. Demak, Xudo, Alloh bizga qachon bizni Xudo deb tan olamiz, qachonki bizga erkin eminlik bersa, qo'rquv bo'lmasa, qornimiz to'q bo'lsa, hech qanday bir mol mulkimizga jonimizga talofat yetmasa, keyin Alloh taolo u bizni Robbimiz ekanda. Ya. O'ni mulkimiz biz. Xohlasa bizni yaxshi kunlar bilan imtihon qiladi. Xohlasa yomon kunlar bilan imtihon qiladi. Ayub alayhisalom sabr qiluvchilarni bu kishi usratun hasana namunasi. Hamma sabr deganda Ayub alayhisalom tushunadi. İblis kira ki, Ey Allah dedi. Bu bandani şunca mol mülkü bor, tani sahat, farzandlari ko'p. Hamma joy yetarli. Shuning uchun bu ertaga keçir, senga ibodat qiladi. Ya'ni tu, qorni to'q, erkin emin, shuning uchun bu nima qiladi? Senga ibodat qiladi. Bir buni imtihon qilib ko'rgin, qattiqroq göresen bu senga ibodat kılmaya koyalım. Alloh taolay aytdi: shaytonga ixtiyor berdi nima qilsan qilgin dedi qani imtihon qilib ko'rchi bandamni dedi birinchi bu kishini mol mulklariga o'tib qo'yib yubordi hamma mol mulklar yonib ketdi bu kishi ibodatdan to'xtagani davom etaverdi robbisiga bandaligini qilaverdi yettita o'g'il yettita qizi bor edi hammasini halok qilib tashladi o'zgargani yo'q davom etaverdi moli mulk yer farzandlardan hammadan ayrildi. Bitta ayollari qoldi. Ha, buni tani sihati yaxshi-da. Sog'lig'i yaxshi, shuning uchun ibodat qilyapti bu dedi. Jasadlarga kasallik keldi. Eng og'ir hayotdagi insonlarga bilinadigan kasallik Ayyub alayhisalom kelgan ekan. Eng og'ir kasallik kelgan ekan. Faqat tillari bilan qalblari qimirlaydi bo'lgan xolos. Boshqa joylar ishlamas ekan. shunda ham bir lahza robbilariga bo'lgan bandalikdan to'xtamadilar. Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhissalomni sabr qilganliklari bilan hamma yo'qotgan narsalarni qaytarib berdi. 7 ta o'g'il, 7 ta qizlarni qaytarib berdi yana. O'zlari shunday bir suvga kirib cho'mildilarki, o'sha yosh yigitlikka aylanib qoldilar. Butun mol-mulklarni Alloh taolo izofatan ziyofa ko'paytirib berdi. bu kishi qiyomat kunigacha sabr qiluvchilarni namunasiga Demak endi og'ir kun kelsa, Robbimiz tashlab ketib, yigil kunda Robbimiz bilan bir bo'lish bu bandalik emas bu. payg'ambarlarni alayhissalom boshiga kelgan kun bizni boshimizga kelgan emas, birodarlar. Eng og'ir kunlarni boshiga kelgan. Nauzubillah biz payg'ambardan afzal bo'lmasak kerak. Yo afzalmikimiz? Payg'ambarlar insonlarning ichida, mu'minlarning ichida Alloh taolo tanlab olgan o'zini suyimli bandalari ular. Kasallik shularning boshiga kelgan, musibat shularning boshiga kelgan, eng og'ir-og'ir, hatto qatl bo'lganlar, lekin iymondan qaytganmi? Zakariya alayhisalomni aralashdi, daraxtni ichiga kirib olgandilar. tirikli bichara tortishdi shunda. Yahyo alayhisalomni qatl qilishdi. Muhammad alayhisalomni qonlarga tashlab o'lishdi. Bular o'zlarini iymonlar yo'ldan ketishdi. Xo'p, qayerga qochib boramiz Robbimizning mulkidan? Nauzubillah bu dunyoda tortib qo'yilgan chegaralar Robbimizga nauzubillah bu chegaralarni Ya'ni Alloh taoloning mulki bu Afg'oniston, Pokiston musharraf mulki degan gap emas, hamma mulk Allohniku. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jang maydonida o'zi yolg'iz qolgan kishi. Shiriklar hammasi shahid bo'lib ketgan, o'zi yolg'iz qolgan. Va aniq biladiki, shu yerda tursa, davom etsa, oldin ketsa qatl bo'ladi. orqa yon tarafiga ham qaramasdan, orqa tarafiga ham qaramasdan faqat oldiga ketgan bandasiga Alloh taolo tabassum bilan boqar ekan. Tabassum qilar ekan, bandamni ko'ringlar menga bu iymonini. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir o'rinda, <coughs> qaysi bir bandasiga tabassum qilgan bo'lsa, u bandasi hisob kitobimiz ekan. U qochish yoki bu alloh taoloni berayotgan kuniga norozi bo'lishlik mana shu isboti shu kimlar robbisini bergan kuniga rozi bo'lyapti kimlarni norozi bo'lyapti Nauzubillah bizni hozirgi maqomimiz bir oshpazlik qilayotgan kishi Laylatul Qadrini topib, ana shu Hajarul Aswadda o'pib turgan Ibrohim alayhisalom maqomlarida turib namoz o'qiyotganda afzal bo'ladi maqom bu. Oshpazlik qilyapti joyda ovqat pishirib beryapti. nimaga bu ibodat afzal u chiroyli atirlarni sepib olib chiroyli oppoq liboslarni kiyib olgandan mujohidlar yurgan yo'lda yurishlik nauzubilloh banu Isroilga o'xshab qolmaslik kerak. Bedana go'shi bilan halvoga biz sabr qilmaymiz, bizga kartoshkalarni chiqarib bergan yer yuzdan deb. Musa alayhisolom aytdilar, eng afzal narsani eng xor narsaga almashtirasizlar. alloh taolo mehmon qilyaptiku sizlarni hop bedana go'shti bo'lmasan nega qo'y go'shtini yeyapsan buni tashab borib turib o'sha qullikka rozi Ya. bu nadallik bu bu nodonlik alloh subhanava taolo bizga aql bergan iymon bergan o'zi tarafdan mag'firat va'da qilyapti o'zini rahmatini va'da qilyapti. Haqiqiy hidoyat yo'lini topganlar ana o'shalar deyapti. Qaysinga? Sabr qilganlarga. Xandaq g'azvasi bir umr davom qilgani yo'q. Bali qattiq imtihon bo'lgandi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin sabr qilib o'tgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo g'azvasidan g'azvasidagi Xaybarni fath qilib berdi. Shunday futuhatlarni berdiki, musulmonlar tasavvurga sig'masligi yahudiylar bu qal'alarni buzib chiqib ketadi deb. o'zlarini qo'llari bilan qal'alarni buzib chiqib ketishdi musulmonlarga. Hamma narsa g'animat bo'lib qoldi. Jangsiz g'animat bo'ldi. Undan keyin Makkani fath qilib berdi Alloh taolo. O'zi Qur'onda qiyomat kunigacha keladigan futuhotlarni va'dasini berdi. Nimaga shunga chidadi bular? Shu imtihonni topshirdi bular. Keyin bularga risolat yuki ishon topshirildi. Ozgina qiyinchilikka chidamayotgan kishilar risolat yukini ko'tara oladimi? Yo'q, ular risolat yukini ko'tara olmaydi insonlar. Muhammad alayhisolatu vasallam Madinada hojatga borolmay qolishdi. Hojatlarini qichqirib kelisholmas shunchalik qo'rquv kelganida. Sovuq qo'rquv. Mana shundagi Alloh taolalarga Xaybar fathini berdi. Mana shundagi ularga Makka fathini berdi. Mana shundagi Alloh subhanahu va taolo Fors, Rumni g'alabasini shu sahobalar bilan qo'li bilan qildi Alloh taolo. Nimaga bular imtihon edi Ana shu shiddatli qo'rquv o'tgan edi u yo'lu jannat yo'li najot yo'li biz jonimizni saqlab qolishlikka emas biz dinimizni saqlab qolishlikka ma'murmiz jonni saqlab qo'yishlik kerak bo'lganda vatanda imkoni bor edi soqollarimizni qirib benamoz bo'lganimizda nauzubillah jonimiz saqlanib qolardi ahli bola chaqamiz hammasi yonimizda edi qarindosh urug'imiz bor edi. Endi shu qilmagan xiyonatimiz bekilib qolamizmi endi? Shu qilmagan vatanda o'zimizni tug'ilgan yurtimizda kindik qolimiz to'kilgan joyda qilmagan xiyonatni endi bekilib qilamizmi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni imtihoni haq. Imtihonga 1000 kishi kirsa, shuni 100 tasi shohid imtihondan salomat chiqdi. 9 tasi chiqmayapti. Institutga falon nimaga deydi? Kafedraga deydi, falon sahage, injenerlikka, doktorlikka deydi. Bu yil 150 kishini qabul qilamiz. 1.5 kishi imtihon topshiradi. 2000 kishi imtihon, 3000 kishi imtihon topshiradi. Shunda 150 kishi qoladi kalar. Endi o insanların imtihanı o. alloh taoloni imtihoni albatta qattiq bo'ladi shuning uchun bu yo'limiz birodarlar tanlagan yo'limizda ikkilanmaylik robbimizga nauzubillah robbimizni o'rniga amerikani qo'yib qo'ymaylik xristian yahudiylar robbimizni o'rniga qo'yib qo'ymaylik Ja bo'lmasa ashabi Kaf singari qorni ichiga kirib ketdi Alloh taoladan o'sha yerda ashabi Kaf singari iymon bilan najot so'rash kerak. Qorni ichiga kirib ketishdi. So'rashdi boshqa endi najot yo'q. Ey Alloh bizga o'zing najot bergin. O'zing yordam ber. O'zing haqqi yo'lni ko'rsatgin. Alloh taolo hammani uxlatib qo'ydi. 300 yil 309 yil, 9 yil uxlashdi. Turishsa, ha 300 yilda qancha odam o'tib ketdi? Ular payg'ambar emasdi ashabi kaf. Iymonlari bor edi. Yo iymon bilan yashaymiz, yo bizni Robbimiz o'zing bizim hukmimizni qiling. Alloh taolo hukm ashabi kafga yordam bergan zot endi bizga yordam bermaydimi? Albatta yordam beradi. Albatta yordam beradi. Mumkin emas bu Alloh taoloning qonuniga xilof bu mu'minlar Alloh taolo kofirlarni qo'lga taslim qiladi. Mumkin emas. Ashabu kaf Itlar ham yo'llarda, qarang. Najot topgan shu it ham. Nimaga? Mu'minlar bilan birga bo'lganligi uchun. U musulmon itmas edi u. Mu'minlar bilan 7 kishi mu'min edi. 8-inchisi itlari edi. Najot topgan. Jannatga ketdi ana shu it. Ana shu it jannatga kiradi ana shu. Aylik ashabi kaffir, Nuh alayhisalom ummatlarini Musa aleyhisselam ummatlarini dengizdan olib chiqib ketdi Alloh şekilde. Bizni o'sha kunda yo'q. Faqat bizdan taqvo qilish kerak. Alloh taolo haq va'dani berdi, sizlar taqvo qilinglar, men sizlarga tupikdan olib chiqib qo'ygan yo'lni, bosh berkuchdan olib chiqqan yo'lni uzun tanlab qo'yaman dedi. Iymon bu İmanımız birodarlar. mi? haqiqiymi kalbeki qalbakimi? Mana bugun ma'lum bo'ladi. Chunki iymonni misoli toqqa o'xshash kerak. Tog'i ildizi ustidan baquvvat bo'ladi. Har tog'i usti qavati 5 metr bo'ladi, osti 15 metr bo'ladi. Iymon qalbi agar ana shunday tog'i singari joylanadigan bo'lsa, uni uncha-muncha narsa qimillatib bo'lmaydi. Bala u iymoniki qurigan bargga o'xshab, daraxtga bargiga o'xshab sahroni sahroda turgan bargi singan u yoqqa uchib ketaveradigan, bu yoqqa uchib ketaveradigan bo'lsa, endi u iymon emas u. U yolg'on u. Alloh subhanahu va taolo hammamizni iymonda qilgan bo'lsin Bizlarni nafsini, jonini g'amida emas, dinini g'amida, iymonini g'amida bo'ladiganlar. Alloh subhanahu va taolo ikkilanib yurgan, iymoni ikkilanib yurganlarni ham Alloh taolo boqmoqchi. Subhanalloh. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.